Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar bir kun kelib ummat dushmanin bilər Bugün cenk qilmasa ertaga kılər biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu evlat ko'rar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar lalomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar bir kun kelib ummat dushmanin bilar bugun jang qilmasa ertaga kular biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar yolg'onlar tez o'lar haqiqat o'lmas bu qaro bulutlar hamma ancha bo'lmas kufr haddan oshar azobga shoshar muddat bergan Alloh hech qancha qo'ymas bir kun kelib ummat dushmanin bilar bugun jang qilmasa ertaga kular biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar biling hamma ular o'lmaydi shahid pushaymonu g'amgin bo'lmaydi shahid insonlar qaltirar dahshatli kunda Qurquv nimaligin bilmaydi shahid bir kun kelib ummat dushmanin bilar bugun jang qilmasa ertaga kular biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar